Eu pareço não gostar, mas tô gostando. Continua a me olhar, tô me excitando. E quando eu me excitar, você vai ver você vai que eu encaixo muito bem em você. Deja vu, não sei se é, mas eu já vi. Eu já vi. Outra que inventou de olhar e eu comi. Desculpa eu ser sincero, meu amor. Propaganda enganosa eu não sou. Dá uma piscadinha que eu quero fazer noite inteira com você. Dá uma sentadinha. Que eu quero fazer a noite inteira com você. E se nós puder, eu vou amar. E se só sentar, vou delirar. Então dá uma sentada e vai, e vai, e vai. Dá uma sentada e vai, e vai, e vai. Dá uma sentada e vai, e vai e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada. pareço não gostar, mas tô gostando. Continua a me olhar, tô me excitando. E quando eu me excitar, você vai ver que eu encaixo muito bem em você. Deja vu, não sei se é, mas eu já vi. Outra que inventou de olhar e eu comi. Desculpa eu ser sincero, meu amor. Propaganda enganosa eu não sou. Dá uma piscadinha que eu quero fazer a noite inteira com você? Dá uma sentadinha. que eu quero fazer a noite inteira com você? E se nós puder, eu vou amar. E se só sentar, vou delirar. Então dá uma sentada e vai, e vai, e vai. Dá uma sentada e vai, e vai, e vai. Dá uma sentada e vai, e vai, e vai. Dá uma sentada e vai, e vai, e vai. Dá uma sentada e vai vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada e vai, e vai, e vai, dá uma sentada.